Baleine Habzaliman. ndabaha ikaze mwaramutse nongera ndabaha ikaze inshuti bagenzi ikaze murano makuru yo kuno munsi wa gatatu igenekerezo rya mirongo ibiri na gatatu ntwara n'umwaka wa bibiri na cumi na gatandatu mu buhinga bw'ibyuma akaba ahagarikiwe na serafina kizimana ingingo nkuru zigize ano makuru intwazangabo indwi zo mu gisirikare cy'igihugu ziramaze kugandagurwa mu buryo butandukanye radiyo isanganiro ikaza kwibutsa bamwe muri izo ngabo z'igihugu zimaze kugandagurwa mu makuru y'umutekano turaza kubabwira igisongereje igisongerezi cy'intwazangabo mu gipolisi yishwe muri quartier Charama ya mbere turababwira ku vyerekeye amasasu yarayumvikanye ku musozi wa Kibimba gacimbiri gogo aho ni muri commune Gisozi ntara ya Mwaro Mugambo umugambi w'iprona ishami rya Charles Nditije uvuga yuko ari rementanya kubona igipolisi cerekana abantu batandukanye biyemerera umwe umwe kuba ari we yishe baba bikira batatu uwo mugambi ukavuga yuko hoba hariko hariko hariko Eh, hoba hariho abanyapolitike muri boba bagomba kubisuka ko tuza kubabwira ku byerekeye eh, kwagiranya hagati y'abarongoye igipolisi kijeje kugwanya ibiturire aho hakaba ari inyuma yaho havugiwe yuko hari kete abarongoye ico gipolisi bandikiye umukuru w'ibanki Ecobank bamusaba imfashanyo y'imiliyoni zine z'amafaranga y'amarundi ayo n'ayandi ni muri ano makuru nk'abandabahaye ikaze 우리 isanganiro ubu naho inkuru imwe mu kwayo mu mezi atarenga umunani intwazangabo indwi zo mu gisirikare cy'igihugu ziramaze kugandagurwa izo ntwazangabo zigandagugwa mu buryo butandukanye n'abantu bitwaje ibigwanisho radiyo isanganiro iributsa bamwe muri izo ngabo z'igisirikare zimaze kugandagugwa akaba ari inkuru ya mugenzi wacu oba niyo nkuru kuri uyu wa mirongo ibiri na kabiri ntwarante intwazangabo Lieutenant Colonel Darius kurakure yaragandaguwe arashwe aho yari mu biro bikuru bya gisirikare ibyo bikaba byakozwe n'umuntu yambaye impuzu za gisirikare ataramenyekana nk'uko byavuzwe n'icegera c'umuvugizi w'igisirikare c'u Burundi kuri iryo genekerezo nyene intwazangabo major Didier Muhimpundu yaragandaguwe aho yari ku kirabo citwa Ibiscuits kiri hagati mu gisagara ca Bujumbura igenekerezo rya 17 Kigarama OPC2 Cyprien Nihorimbere yari cegera c'urongo igipolisi kigenzura imbibe n'ingenzi yaranyurujwe gushika ubu ntawe uzi iyo ari ku igenekerezo rya mirongo itatu na rimwe munyonyo major salvatore katihabwa yarishwe ari mu kirabo kiri muri karitsiye kibenga ku igenekerezo rya cumi na rimwe myandagaro umwaka uheze urongoye ibiro bikuru bya gisirikare general prime niyo ngabo yarahatswe kugandagurwa mu gitero cyakozwe ku miduga imwunguruza akaba yari ku ibarabara rya bujumbura rumonge mu kwezi kwa munani ku mwaka wa bibiri na cumi na gatanu hagandaguwe intwazangabo zitatu kwa cumi na gatanu z'uko kwezi hagandaguwe intwazangabo yari mu karuhuko ka zabukuru koloneli jean bikomagu akaba yagandaguriwe imbere y'umuhana wiwe atashe ku igenekerezo rya gatanu hagandaguwe wari arongoye ikambi y'amajana atatu na cumi na rimwe iyo mu kayanza akaba yarasiwe muri karitiye aziyatike mu gisagara cya bujumbura ku igenekerezo rya kabiri naho y'uko kwezi kwa munani hagandaguwe Lieutenant General Adolphe Nshimirimana imodoka yari imwunguruje ikaba yaratewe ibisasu aho yarageze mu kamenge hafi y'ibitaro vya Roi Arakoze mugenzi wacu Obeni yo nkuru tubandanya no makuru yacu mu vyerekeye umutekano amasasi yari yumvikanye muri ijoro ryake ku musozi kibimba gacimbiri gogo komine gisozi intara ya mwaro nk'uko bimenyeshwa na pacifique ntagahoraho agejeje igipolisi muri iyo komine abarashengo basaba abanyagihugu ko botanga intererano bamwe mu banyagihugu bo kuri uwo musozi bari bamaze kuronka ubutumwa kuri telefone bavuga ko utunze inka yotanga ibihumbi ijana ayo masaso akaba ataco yononye bakaba bagiye berekeza umusozi rukere muri komine ya mugamba mu ntara ya bururi tukibandanya ku byerekeye amakuru y'umutekano abasuma batatu nibo baraye bafashwe n'igipolisi ku mugwa mukuru wa komine buganda intara ya cibitoke abo basuma bakaba bafatanywe ibintu bitari bike bari bagize iminsi biba ngaho i buganda mu mihana bene mu mangazine mu gipolisi cyo muri iyo komine ya buganda bagasigura bagasigura yuko bagiye kubandanya kurondera n'abo bahora bakorana bene ibikoresho bakoresha mu kwiba isanganiro inama isumbi turabandanya n'ano makuru nsengiyumva Diodone gisongereza icintwaza ngabo mu gipolisi yarayishwe muri quartier carama ya mbere uyishwe yarasanzwe ari mu bacungera umutekano umushinga mateka momamo karegwa mu gipolisi bavuga ko uwo muntu yanyurujwe ngo kuko atani kiziga ciwe kiraboneka aho yarasiwe hakaba haboneka amaraso naho insasu zatobaguye ni inkuru tubaza mugenzi wacu Mire Kanyange yashitsaho mucarama aho twashika ku ibarabara ryitwa Avenue Muvumuvumu imbere y'inzu inomero 14 muri quartier Carama ya mbere muri zone Kinama aharasiwe uwo mupolisi Nsabiyumva Dieudonné batazira 41 hibonekeza amaraso imbere y'umwango w'ugo rupangu ekana harashwa amasasu menshi impande y'ico kidengeri c'amaraso uraramuye amaso ku ruzitiro no kuri iyo nzu yo ku numero cumi na zine ubona ibitoboro by'amasasu atari make ababa ngaho bakaba batumenyesheje ko hari nk'isaha cumi na zibiri n'igice z'umugoroba aho bumva amasasu menshi ngo ariko ntibamenye ibiriko bibera hanze amakuru twakuye hafi yo ngaho akaba tumenyesha ko abantu bane batwawe n'igipolisi mu gatondo ko kuri uyu wa gatatu naho nyene mu gipolisi ayo makuru batayemeza mu gipolisi cy'u Burundi bavuga ko Nsengiyumva Dieudonné batazira karantinaya yanyurujwe ngo kuko n'ikiziga ciwe batagitoye Moize nkuru nziza icegera c'umuvugizi w'igipolisi yatumenyesheje ko uwo bavuga ko yanyurujwe yarashwe n'abantu bari mu modoka double cabine ifise plaque civile ngo hejuru hakaba hari abambaye impuzu z'igisirikare ikindi avuga nuko uko Nsengiyumva Dieudonné yarasanzwe akorera muri Gemir ico twamenye akaba ari uko uwo mupolisi yaraye yishwe yari muri bamwe basanzwe bacungera umutekano wumushinga w'umushingamateka Muhira Moma Mokaregwa uwo yaraye yishwe yari yiriwe muhira aja kuraswa ku mugoroba agiye kugorora imitsi ku metero nke uvaho asanzwe aba uwo mushinga amateka akavuga ko atabo yikeka hewe washitse aha ni ku Ku saa zitandatu n'iminota mirongo itatu n'itanu turabandanya n'ano makuru twabateguriye umugambi w'abadasiga na Upona ishami rya Charles Nditije uvuga ko ari rementanya aho igipolisi cerekana abantu batandukanye biyemerera umwe kuba ari we yishe baba bikira batatu bo mu Kamenge hari mu kucenda mu mwaka na 2014 Tasiano Sibomana avugira uwo mugambwe avuga ko hoba hariho abanyepolitike bo bagomba kubisukako kubwiwe ngo igipolisi cyotegerezwa kubariza kubanza kumviriza abiyemerera ko bishe bajya babikira bagatohoza ubucuti bafitaniye no kumenya icyatumye bakora bujya bwicanyi imbere yo kugira icyo kivuze tega amatwi Tasiano sibomana ibyo ni byo amategeko bategerezwa kubanza gukora hanyuma rero bamaze kubona intumbero bamaze kubona bati ubu turabona ukuri mu byabaye n'abantu b'ingene bapfuye igituma bishwe n'ababishe aho bohejeje bagashikiriza abarundi bati ibintu byagenze gutya abantu rero bakabona gushengezwa imbere y'intara mugabo ko umuntu umwe aza ku mvu zitandukanye ngo jene abiziye ugacuja ku televiziyo ngo twatoye baba bandi kandi baheruka kubivuga inshuro zibiri kabyo biritandukanye ibyo oba oh, ibyo kwemerwa n'umunyapolitiki na cyane cyane wize amategeko reka mbere n'umurundi asanzwe biraboneka yuko ibyo bintu ari inkinamico nibaza yuko yoba ari amarementanya mugabo urazi iyo barementanije ivyara ibindi iyo umaze kurementanya ukaremeka intego ishusha umuntu uhamuhohotera ukamufatira ubusa ukamujyana mu nyororo ngo niwe yakoze ibi kandi atari byo nibaza ko hariho abantu bakenewe yuko bukwagirizwa ako kabi kugira baheze bahanwe nk'uko amategeko abivuga mugabo biciye ni buryo atari bwo biciye mu guhonyanga ingene amadosiye ntayo atohozwa n'ingene ukuri kumenyekana mu byaha hamwe ariko amategeko aremera yuko abantu nk'abo baba bavuzwe bagirwa ko amatohoza ibyo ni bisanzwe mugabo muri iyo dosiye nyine ya kamenge abavuzwe nk'umusirake ubu havuzwemo bashasha hirya hejuru hari havuzwe n'abandi niko mu mategeko ko abo bose baba bavuzwe babeshejwe batabeshegwa kubahamagara ntaco vyonona ikibi nuko woba ufise intumbero yuko ubyegeka kuri uburyo kugira ngo weze uriya mugabo ufite intumbero yo gutohoza kugira ukuri kumenyekane ntibisanzwe ko uwo bavuze bamuhamagara bakamubaza mugabo hariho n'ibyo ucubona yuko ari nkina mico Tasiano Sibomana akaba yavuganye na mugenzi wacu Joseph Nsabiye abandi mu dutunge kurayo majwi twarababwiye mu makuru yacu yo kuri wa kabiri bijanye n'iketa barongo igipolisi kijejwe kugwanya ibiturire bandikiye umukuru w'ibanki Ecobank bamusaba amafaranga agera ku miliyoni zine z'amafaranga marundi ayo mafaranga akaba arayo gufasha ico gipolisi n’imiburi n'imiburiburi mu kiringo cy’ukwezi kumwe abo bagabo rero uko ari babiri komiseri eh, lieve macumi n'icegera cyo komiseri ajwe bakevye Musa Dismas bose baravyagiranya reka nkuru tubibaze mugenzi wacu Marie Ange Nzeimana akanavuga yuko atari ubwa mbere igipolisi kidasanzwe kijeje kugwanya ibiturire cyandika gisaba amafaranga muri ubwo buryo ku bwa disimasi bakebye umusaya ngo biratangaje kumva sebuja avuga yuko biteye isoni ku rwego nk'urwo rusaba amafaranga ngo kandi rwahora rubikora akanavuga yuko yoba ari amayeri yo kugira ngo bamukure mu kibanza cy'icegera cy'icyo gipolisi kidasanzwe kijeje kugwanya ibiturire mu gihe rero urongoye icyo gipolisi kidasanzwe avuga yuko urwo rwego rwo kurwanya ibiturire wifashe neza mu bijyanye n'ubutunzi komiseri desimasi bakebye umusaya aremera yuko urwo rwego rufise ingorane z'ubukene ngo kuko rumaze amezi atatu ata telefone ata n'impapuro zo gukoresha bafise mu biro ariko ngo abakozi barahembwa iyo dosiye rero ikaba igeze mu butungane tubamenyeshe yuko abo bagabo uko ari babiri atacyo bashimye kuvugira kuri mikoro eh, mu gukingira ibidukikije na cyane cyane muri bino bihugu bikenye ibyo byavuzwe na agaton rwasa icegera cya mbere cy'umukuru w'inama nshingamateka hakaba hari igihe hari umugwi w'inama nshingamateka wari kuratanga icegeranyo cy’inama yabereye mu Bufaransa ku magenekerezo ya kabiri kugera ku ya rimwe kigarama mu bijyanye no gukingira ibidukikije kurikirane agatongwasa ugiye kuraba ibikorwa bimwe bimwe usanga bihandika paramvironi ntusanga bijya bikorwa cyane cyane n'abantu atako bifashe nk'uko na hano bavuze bati repeyi poriweri sizo usanga ziri victime de la pollution mais beaucoup plus les pays pauvres. Et le risque, nous, que les pays pauvres risquent de devenir pauvres davantage si les dérèglements n'abakazobandanya batunga à outrance. ubwo rero woraba n'iki gihugu cacu canke ibihugu byo mu karere naho tuba tudatunze cane na twebwe iyo ngendo niyo nyifato y'abo abantu bafise ibihugu bikize kumbura natwe gusanga ihari hano murazoraba nk'uruzi ntahangwa ruca ngaha hepfo gatoya nta muntu atiyifise aja kubaka ku nkombe zako abo bifise nabo kenshi na kenshi usanga swati n'abantu bari muri administration nibo bagomba kubera umuco abandi canye n'abantu abakora muri izo serivisi n'abantu babo basobanukiwe ibintu ukuntu bimeze bazi n'amategeko ukumbura ukuntu ari mugabo bagaca batanga ayo maparaseri bakayaha abantu ngo bagende bayubakemo urebe abo baye ko barayarondera ko birabifise naho quelque part iyi deba autour des changements climatiques et de la protection turaba nos lacs, lacs, Turabe yuko les jeunes générations bataoba expose dans un peu de temps à des dérèglements beaucoup plus énormes. turabandanya n'amakuru yacu kumvikana ni kuri asasagara hagati y'abajeje umutekano n'abanyagihugu bo muri zone ya Cibitoke mu gisagara ca Bujumbura abavuganye na radio isanganiro bemeza ko na gipolisi giherutse kumenyesha ko bategerezwa kwitwaza ibibaranga bagiye guhagarika abo bikeka ivyo ngo ntibiraba n'abajeje intwaro ngo kenshi ntibajana urongoye zone Cibitoke nkeshimana Evode wewe avuga ko igikorwa cyo kugarukana icuka ciza hagati y'iyo mico ibiri ku ntambwe nziza n'inkuru ya leonce bitariho ko baje gufata umuntu si ngombwa bazanane n'urongoye aho hantu ahubwo n'ibyari byanditse ku mpuzu zabo barabitabuye bamwe bamwe ntushobora kumenya uti n'umupolisi naka ntushobora kumenya uti yavuye hanaka umuntu wamutwaye ntumenya niyo mujanye abo banyagihugu barasaba ko hoba amanama hagati yabo abajererwa intwaro n'abajererwa umutekano kugira ngo kwizerana gusubire kuboneke hagati y'izo mpande nayo ahandi kino gihe umuntu abumvirije baracafise amakenga turabyizeye ko bizoba mugabo muri iyi minsi na turacafise amakenga kugira ngo twizerane nk'uko bari babivuze abajejwe umutekano abajejwe intwaro n'abanyagihugu bokorana na twebwe hari umuntu yoba ariko arakora nabi ntitwashaka ko yuko akora nabi mugabo bakamwagiriza bikaboneka kandi bakaca bamushira ahantu bamucira urubanza bose bakumva ico yagirijwe n'ingena yisiguye urongoye zone ya Cibitoke ku ruhande rwiwe ashikiriza ko amanama y'ihumure ariko arayakoresha n'umwete haba hagati y'abanya n'abanyamigambwe canke hagati y'abajejwe umutekano n'abanyagihugu arongoye na ku bijyanye n'uko abajejwe umutekano boja barajana umutahe n'ibibaranga mu gihe baba baroye mu mukwabu canke guhagarika abo bikeka Evode Nkeshimana avuga ko bitamara ingombwa nibaza ko amabaje niki tubona ko atari ibintu vyoba imbere cyane kuko nuwo bitirira iyo baje yoyikoresha igikuru gusa nuko twabonye ko ari umuntu afise ikosa cyangwa agiye gusaka hariho igihe nibyo batabwira abarongoye imitumba kuko nukwanka gusa yuko habaho fuite d'information ugasanga uko igikorwa gitunganije siko abantu babyumvise babihereye intumbero evode nkeshimana yemeza ariko ko mu mezi abiri amaze atwara iyo zone ya cibitoke igikorwa co gusubiza icuka ciza hagati y'abanyagihugu n'abajejwe umutekano kiriko kirafata inzira nziza haraheze iminsi igipolisi c'u Burundi gishikirije ko abapolisi bategezwa kwitwaza umutahe bagiye gufata aho bikeka kandi bakajana n'abajejwe intwaro mu karere baba bagiye gukoreramwo urakenuye leonce ikawa idatonoye ngo izogurwa amafaranga amajana na mirongo ine ku kiro muri ino ndwi turimo kandi ntizigerije munsi y'amafaranga amajana ane ku kiro ibyo byashyikirijwe kuri uno wa gatatu na joseph ntirabama atwara ihuriro ry'abarimyi b'ikawa mu burundi senake murima w'isangi ibyo vyatangajwe ivyo vyatangajwe vyatangajwe ariko mu gihe hari abarimi bikawa bo mu buseruko bw'igihugu batarahembwa amafaranga y'ikawa bashoye mu mwaka uheze ni nkuru tubaza mugenzi wacu Evariste Nziko banyanga. igiciro cy'ikawa idatonoye uno mwaka kingana n'amafaranga amajana na mirongo ine ku kiro nk'uko byumvikanywe n'abegwa n'igisata cy'ikawa mu burundi icyo giciro kirashobora kuduga kikarenga amajana na mirongo ine burindwi ariko ntikizomanuka munsi y'amafaranga amajana ane ku kiro aho ni gushika mu kwezi kw'indwi uno mwaka wa bibiri na cumi na gatandatu joseph ntirabampa arongoye ihuriro ry'abarinyi b'ikawa mu burundi senake muri w'isangi amenyesha ko abahora begeranya ikawa batemewe n'amategeko amategeko collecteur ambulant mu gifaransa bahagaritswe kuri iyi season basanze hari ibibazo byinshi baragenda bagatanga amahera abantu bakagenda bakibika wabarimye kugira ngo baze kuzishorera kuri abo bantu hari n'abaza kugura ikawa bazigura bagaca begeranije amafaranga bagaca bahunga ku buryo nk'ubu hari abantu benshi bakiriye ikawa z'abarimye tutazi irengero ryabo hari n'ababesha bakavuga ko bakorana na sosiyete ibizwi mu byo ku buryo usanga bagiye kugura begeranya amafishi bakavuga ngo banditse abarimyi ku mafishi mugabo wajya kuraba ufite sosiyete ugaca usanga wewe avuga ati jya uwo muntu ntawenzi yaguriye abarimyi mugabo ntawenzi aho rero urumva we waba yamaze kugenda n'amafaranga y'abanyagihugu igiciro cy'ikawa cy'uno mwaka gitangajwe mu gihe hari abarinyi b'ikawa bashoreye ku matonorero ya leta sogestare mu gifaransa mu ntara za ngozi kirundo muyinga na kayanza baheraniwe amafaranga yo ku mwaka uheze agera ku muriyaridi umwe ni miliyoni ibihumbi amajana indwi mafaranga y'amarundi joseph ntirabampa arongoye senake murima w'isangi amenyesha ko ico kibazo cashikirijwe leta ku munsi wa gatanu w'indwi iheze eh, mu nama yabaye kuwa gatanu ngaha nyene intere kafeniyo ariko iraduhuza n'ubundi twari twayitatse tihamagara abo bantu baheraniye ari nyirikawa ntitwinjire mu irindi sekeza ry'undi mwaka kandi batarahemba bari ikibazo rero twatoyemo yuko twe gisunikira muri leta muri arufiki inyuma yaho icyo gihugu gifata ingingo yo gukura uburundi muri agowa uwarongoye senake murima w'isangi ashikiriza ko ivyo bihano bitaraba urudandazwa rw'ikawa unaho dukubitire hagati mu gihugu mu gihe abatwa bo muri site ruganirwa muri komine n'intara ya muhinga bemeza ko mirongo ibiri n'umwe bamaze guhitanwa n'inzara buramatari w'iyo ntara aline manira barusha umwe na yose mu komine akarawe twoyoronka tugashira hamwe twese tukabagarukirako mugabo hagati aho narashoboye kuvugana n'urongoye pamu ngaha mu Burundi kubagarukira ko kandi baratwemeye ko bazobagaburira amezi atatu mu kurindira yuko byo twarimye twa bishobora kwimbuka bisabira ko hari ikintu bukora kirema eh, biragoye kubera uko babayeho abatwa muri rusange ntibakunda kurima yahuje kuri uyu wa kabiri yahuje kuri uyu wa kabiri abakenyezi b'imboneza bari mu migambwe mu mashira hamwe adaharanira ivyicaro vya politike hamwe n'abatowe muri iyo ntara abakenyezi bagasaba ko byohinduka bagashikira ku bice mirongo itatu ku ijana canke bikarenga reka iyo nkuru tuyibaze mugenzi wacu wa Polinaire Munzagara muri iyo nama abakenyezi baraciye ijya n'ino ibisata by'ubuzi burangurirwa mu ntara ya ngozi basanze abakenyezi baserukiwe ku rugero ruto cyane mu nzego zifata ingingo turero ku bagoronome ba komine icenda y'iyo ntara nta mukenyezi n'umwe arimo mu baganga b'ibitungwa icyenda bari mu ntara ya ngozi abakenyezi ni babiri gusa ku rwego rw'ubutungane abakenyezi babiri nibo barongoye amasentare y'intango ku bagabo icenda mu ndero muri iyo ntara nyine ya ngozi umukenyezi umwe ku bagabo icyenda niwe arongoye ikomine y'indero ni ukuvuga ibice cumi na kimwe ku ijana mu bayoboye amashuri yisumbuye naho abakenyezi ntibarenga ibice cumi n'icyenda ku ijana mu batowe ngo aho bitagenda ni mu barongoye imitumba n'amazone aho ku mitumba amajana abiri mirongo icenda n'icenda biri mu ntara ya ngozi abakenyezi cumi n'icenda gusa aribo bayongoye ni ukuvuga ibice bitandatu kw'ijana barongoye amazone itatu n'abiri y'intara ya ngozi nta mukenyezi n'umwe arimwo abakenyezi b'imboneza mu bice bitandukanye by'ubuzima basabye ko ivyo bintu vyohindurwa bigakosorwa mbere bikaja mu mategeko kugira vya bice mirongo itatu kw'ijana bikwire mbere binashobotse birenge bishike mirongo itanu kw'ijana